El sol del gran est sempre llueix. Gran significa que un no està infectat d'inconsciència. Est és el lloc on comencen sempre les coses. Sol és el poder i la força que tot ho abasten. Allò que il·lumina la nostra responsabilitat i la nostra autenticitat. benvinguts i benvingudes, molt benvinguts i molt benvingudes a aquest Sol de l'Est. Aquesta és la tercera edició d'aquest programa. A la segona, vàrem entendre que s'havia de mirar cap a dins per trobar la clau de la felicitat. El manco això és el que deia el conte. Com que nosaltres no som un programa d'autoajuda, no hem de trobar cap clau de cap felicitat. Simplement, el que volem és mirar al nostre interior i trobar el nostre ésser, trobar la nostra pau. Un camí apassionant cap a l'altra riba. Aquesta tercera edició, per tant, serà una petita introducció al món de la meditació. No volem fer res exageradament eh, tècnic o complicat per altres. Si esteu avesats a meditar, perfecte, jo crec que aquest programa vos servirà per reforçar conceptes. Si no heu meditat mai, aquest programa vos servirà per entendre què és meditar, per saber per què hem de meditar, si és que volem, evidentment, per apropar-nos un poc als beneficis de la meditació, sempre des d'una perspectiva budista, que és la que ha triat aquest programa. Idò, preparam ja la nostra habitació mental. Encenem un poc d'encens per ambientar-la i una música que ens ajudi a relaxar-nos. Mm -hmm. Començarem per intentar entendre el per què, quins són els beneficis de la meditació. Per què meditar? És una pregunta molt fàcil de respondre. Si volem viure en pau, si mos volem conèixer en altres mateixos, hem de mirar cap a dins, no cap a fora. La meditació és un camí molt efectiu per mirar cap a dins i trobar la nostra essència. Ho explica molt bé un llibre que recoman, que és El de domar el tigre, escrit pel Dharma Arya Akong Rinpoche i que està editat per Ediciones Dharma i que avui ens servirà bastant de guia, entre d'altres llibres i d'altres àudios. El de domar el tigre diu el següent. L'errada està en què esperam trobar la felicitat fora de nosaltres mateixos, sense adonar-nos que només pot procedir del nostre interior. Si tallam una flor que ens agrada molt, en pocs dies haurà perdut la seva bellesa. Es marceix i mor, però nosaltres mantenim el desig i cercam una altra flor. És evident que el nostre desig no es pot satisfer amb una flor. En necessitem una quantitat infinita. El que ens cal és canviar la nostra manera de percebre el món. Hem d'aprendre a acceptar el desig sense deixar-nos endur per ell. Només llavors quedarem satisfets amb allò que tenim, en comptes d'esperar sempre més i més. Hem de mirar, per tant, cap al nostre interior. I què trobarem allà? Bona pregunta. Una vegada un padrí va a intentar a esta pregunta en el El abuelo y el nieto. La misteriosa India. Un tibio y anaranjado atardecer. Las golondrinas trazaban arabescos sobre el firmamento ilimitado. Un sabio abuelo caminaba feliz junto a su nieto era un niño vivaz y despierto, lleno de inquietudes espirituales, ávido de respuestas. Abuelo, dijo quebrando el perfecto silencio de la tarde, quiero preguntarte algo. Cuando el cuerpo muere, ¿qué sucede? El cuerpo muere, pero el ser nunca muere. Es el ser de todo el universo es la esencia sutil de todo lo existente. Oh, abuelo, se lamentó el muchachito. No termino de entenderte. ¿Podrías explicármelo mejor? El abuelo dijo, Coge un fruto de aquel castaño y tráemelo. El niño, presuroso, cogió una castaña y la mantuvo entre sus manos. Quítale la cáscara, dijo el abuelo y dime qué ves. El fruto. Abre el fruto. ¿Qué ves? Granos, dijo el niño. Abre un grano. ¿Qué ves? Minúsculos granitos. Abre uno. ¿Qué ves? Nada, querido abuelo, nada. Esa esencia sutil que tú no ves es el ser. Mantiene en pie al gran árbol nos mantiene vivos a ti y a mí, hace que el río fluya y el fuego arda, anima todos los vastos espacios. Tú, mi muy amado nieto, no ves esa esencia sutil, pero está ahí. Ella respira en ti, piensa en ti, habla en ti. El niño, satisfecho, agarró las manos temblorosa y envejecida de su querido abuelo y caminando apaciblemente se fundieron en el horizonte como el azúcar se funde en el agua. Reflexión. Hay que descubrir lo que hace posible la respiración y no puede ser respirado, lo que hace posible el pensamiento y no puede ser pensado lo que hace posible la vista y no puede ser visto. Como la misma agua riega árboles y plantas de las más mareadas clases, la misma energía impregna a todos los seres animados e inanimados, para los sabios de la India el ser humano es una energía o proceso vital, el ser absoluto, que se viste con los ropajes del cuerpo, el cuerpo energético, el cuerpo emocional y el cuerpo mental Desnúdate de todos los ropajes y serás el que nunca has dejado de ser. Per tant, és difícil de conceptualitzar què és el que trobarem en el nostre interior. És molt difícil que jo ho pugui expressar en paraules. I una cosa així, en un món tan conceptualitzat, la veritat és que fa por, no? Alguna cosa que no podem explicar, que està dins nostre. Realment necessitarem més valor del que sembla per començar a meditar. Mirar cap endins ens exigirà una gran subtilesa i un gran valor, ni més ni menys que un canvi complet de la nostra actitud davant la vida i davant la ment. Estem tan habituats a mirar cap fora que hem perdut gairebé per complet l'accés al nostre interior. Ens espanta mirar cap endins perquè la nostra cultura no ens ha donat cap idea de què hi podem trobar. Així doncs, fem la nostra vida agitada i eliminem fins al menor risc de mirar cap a nosaltres mateixos. Fins i tot la idea de meditar pot espantar en un món dedicat a la distracció, el silenci i la quietud ens provoquen terror i ens protegim d'ells per mitjà del soroll i les ocupacions frenètiques. Contemplar la naturalesa de la nostra ment és l'últim que ens atribiríem a fer. Algunes vegades penso que no volem plantejar-nos realment cap pregunta sobre qui som per por de descobrir que hi ha una altra realitat diferent a aquesta. Com quedaria el que hem viscut fins ara a la llum d'aquest descobriment? Com reaccionarien els nostres amics i col·legues davant el que ara sabem? Què faríem amb aquest nou coneixement? De vegades, encara que la porta de la cel·la estigui oberta de bat a bat, el pres no vol escapar. precios text que Mosdesha deixa Rinpoche en libro tibetano de la vida y de la muerte. Las perlas del yoga 16. Entrando en la conciencia. La distancia no es nada. Lo único difícil es el primer paso. Madame Marie du Dudefand, 1867-1780, Francia. Un dels grans objectius que tenim cuando afrontamos la práctica de la meditació és poder aconseguir allò que anomenen aquí i ara. Això és molt famós en el món de l'espiritualitat. I cada cop es va estenent més en el nostre món occidental. També arriba a les empreses, a tot tipus de tècniques de concentració. Però aquí i ara no és una concentració normal i corrent. Aquí i ara és que el nostre cos, la nostra ànima i la nostra energia estiguin concentrats i units en el temps present i en l'espai present. Aquí i ara és no ser ni en el passat ni en el futur. Aquí i ara és presència pura en el present. Ens ho explica el mestre Chohian Trumpa a dos dels seus llibres – al sol del Gran Est i més allà del materialisme espiritual. Quan som aquí, presents de manera natural, tenim menys rancor. El rancor consisteix en no ser-hi presents, en ser en una altra banda perquè ens preocupa una altra cosa. Quan som aquí, som aquí simplement, sense ressentiment i sense preocupacions. A més a més, en ser aquí, ens posem més alegres. El problema fonamental que hem d'enfrontar és que estem massa preocupats en tastar alguna cosa. Quan un tracta de provar o d'assolir alguna cosa, ja no estem oberts. Tot s'ha de corroborar, tot s'ha d'ordenar correctament. És una forma de vida molt paranoica i, en realitat, no demostra res. Pot ser que duguem comptes en nombres i quantitats que diguin que hem construït la cosa més gran, que hem col·leccionat més que ningú. Però qui se'n recordarà d'aquests registres quan morim? O d'aquí 100 anys? O d'aquí a 10 anys? O d'aquí a 10 minuts? Els registres que compten són els del moment present, els de l'ara. I allò que s'apunta en ells és si de veres hi ha comunicació i obertura aquell mateix instant. L'any 1980, membres del Congrés dels Estats Units van convidar a dinar al cap del mollinatge de budisme tibetà, sa santitat Karma Passetza. Vaig ser convidat a acompanyar-lo al Capitoli, on vaig conèixer un cert nombre de representants i senadors, fins i tot un senador que se suposava que havia de presentar aviat la seva candidatura presidencial. Aquella gent estava completament sorda i muda. Havien tornat uns autèntics tarats. Durant el dinar, varen estar constantment sortint a votar l'hemicicle de la cambra o bé al Senat. Sempre que s'encenia un llumet a la paret, havien de sortir corrent a votar. Jo em trobava molt sorprès que s'estiguessin assabentant d'alguna cosa, perquè simplement no hi eren. Va ser sorprenent. Es podia dir qui estava més alt i qui més baix al màstil totèmic segons el seu grau de bogeria. Quan més alt, més boig. Qui ens explica això sobre les persones que estan en posicions de poder? Quan més poder aconsegueixen, més bojos es tornen. Nancy. Ja voy. ¿Qué tengo ahora? Llamadas a los electores hasta las 2.35, recaudación de fondos hasta las 3.50, comité con los congresistas a las 4. ¿La lista de llamadas? Está en su mesa. ¿Mi discurso para la reunión? Con la lista de llamadas. ¿Has visto la sala de conferencias? Que la limpien con vapor este fin de semana. Y llévales a esos chicos algún ambientador, aquello parece un zoo. <laughs> A la xarxa a YouTube trobam un vídeo molt inspirador sobre el que significa aquí i ara a la vida real. És una xerrada del mestre budista Thich Nhat Hanh. L'anirem traduint mentre el sentim. Usually, uh, when we want to make the other person happy, quan volem fer a l'altra persona feliç, li volem deixar alguna cosa, per ventura li escrivim un poema o ah. per ventura cook something good cuinem alguna cosa bona per ell o per ella. Or ah, you might go to the market and buy something. O anem al mercat i comprem alguna cosa. But the, but the most uh, precious thing you can give him or her. Però allò més preciós que li podem donar is not something you can buy from the market. No es pot comprar en un supermercat. It's not something that you can buy by uh, with money. No es pot comprar amb dobbers. It's your true presence. És la teva veritable presència. You have to be there. Han de ser-hi allà. For him and for her. If you truly love him or her. Per ell o per ella, si realment l'estimeu. You need the practice of mindfulness. I per ser-hi allà, necessites la pràctica de l'atenció correcta. And what you want to offer Your beloved one is your true presence. I allò que vols oferir a la teva persona estimada és la teva veritable presència. How can you love if you are not there? Com pots estimar si no hi ets? To love means to be there for him or for her. Estimar significa ser-hi, per ella o per ell. I ser-hi és una pràctica. And to be, to be there is a practice. Quin contrast, en un món de presses, histerisme, especulació, què farà aquest, què deixarà de fer, què he de fer jo demà, per què vaig fer allò ahir... I resulta que els éssers més elevats juguen una altra lliga. És la més fàcil de totes, la de ser-hi present, sinó que li diguin en aquell home que hi havia en una petita muntanya. El hombre de la cima de la colina. Partieron tres amigos de excursión y, cuando llevaban un buen trecho recorrido, divisaron a un hombre en la cima de una colina. ¿Qué podría hacer allí, en un paraje desierto? Seguro que es porque se ha sentido indispuesto y reposa conjeturó uno de los amigos. Pues no, más bien creo que se ha extraviado y que está esperando que alguien llegue y lo oriente para salir de allí, argumentó otro. Pues yo creo simplemente que está esperando a alguien, sentenció el tercero. Siguieron haciendo toda clase de suposiciones hasta que decidieron subir hasta la cima y preguntarle al hombre. Buen hombre, ¿te sientes enfermo? le preguntó uno de los amigos. No. ¿Esperas a alguien? No. ¿Acaso te has perdido? No. Y los tres amigos, intrigados y al unísono, preguntaron impacientes. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy reflexión. Simplemente estar maravillosamente ser, sin perseguir nada, sin esperar nada, ser. Cuando uno comienza a ser, también empieza a hacerse y descubre una dimensión profunda de sí mismo, sin ir, sin venir, sin recordar ni proyectar. Ser es un magnífico ejercicio y ese arte de la detención nos equilibra y remansa. Es armonía. Arribats a aquest punt podeu dir sí, està molt bé, però per què he de meditar això? I puc respondre, si jo t'ho he dit, s'ha d'aturar un poc sa exterior i mirar cap a de dins. Però hi ha molt més. Com demostren molts estudis, si podem veure el programa Redes, ara ho podrem escoltar, la meditació activa les àrees del cervell més relacionades amb el benestar i la felicitat. Serà per alguna cosa. un grupo de empleados de una empresa realizaron 30 minutos diarios de meditación durante tres meses. A lo largo del estudio, los empleados reportaron un descenso en sus niveles de ansiedad y se pudo ver que se incrementaba la actividad de su córtex prefrontal izquierdo, es decir, sus emociones positivas. romandre pacíficamente tres coses. La primera és que tots els aspectes fragmentaris de nosaltres mateixos, que fins llavors estan en guerra, se senten, es dissolen i es fan amics. En aquest assentar-se comencem a comprendre'ns millor i de vegades fins i tot albirem la lluentor de la nostra naturalesa fonamental. La segona és que la pràctica de la presència mental desactiva la nostra negativitat, la nostra agressivitat i les nostres emocions més tèrboles. Més que suprimir les emocions o lliurar-se a elles, el que és important és contemplar-les i contemplar els pensaments i qualsevol cosa que sorgeixi, amb una acceptació i una generositat el més obertes i àmplies que sigui possible. La tercera és que aquesta pràctica desvetlla i revela el nostre bon cor essencial, ja que dissol i elimina l'hostilitat i el mal que hi ha en nosaltres. Només quan hem eliminat el dany que portem a dins, ens tornem veritablement útils per als altres. Thank you. perlas del yoga. 17. Totalmente despierto. La palabra Buda se traduce como alguien totalmente despierto o iluminado. Un Buda experimenta el octavo miembro del yoga, llamado Samadhi, que significa realización de sí mismo o unión con lo divino. Al empezar el día, recuerda que este estado mental está al alcance de cualquier persona que lo desee. Empieza intentando ser consciente en todo momento. ¿Qué es la meditación? Bueno, lo que quiere decir meditación dentro del budismo, en tibetano se dice gom, por ejemplo, eh, bhavana en sánscrito, quiere decir familiarizarnos con hábitos mentales positivos o virtuosos, es decir, una serie de técnicas y metodologías que nos ayuden a familiarizarnos con estados mentales virtuosos, a reducir los estados mentales aflictivos o neuróticos y a cultivar o desarrollar estados mentales positivos. Aquí está la explicación de Lobsang Tonden. mestre sud-americà. Jo, per ventura, per qualificar què és la meditació, ho explicaria amb una senzilla fórmula. Es tracta de canviar la perspectiva. La nostra vida transcorre en una lluita intensa i angoixant, en un remolí de celeritat i agressivitat, competint, aferrant-nos, posseint i aconseguint, atrafegant-nos constantment amb activitats i preocupacions externes i accidentals. La meditació és tot el contrari. Meditar és trencar completament amb la nostra forma normal d'operar, perquè es tracta d'un estat lliure de tota preocupació i inquietud, en el qual no hi ha competitivitat, no hi ha desig de posseir ni aferrar res, no hi ha lluita intensa ni angoixant ni anel d'èxits. És un estat sense ambicions, en el qual no hi ha acceptació ni rebuig, ni esperança ni por. Un estat en el qual, a poc a poc, comencem a deixar anar en l'espai de la senzillesa natural tots aquests conceptes i emocions que ens tenen retinguts. Hem d'entendre la nostra ment com un riu d'aigües braves que està sotmès contínuament a una gran agitació, el que hem de fer nosaltres és treballar perquè aquestes aigües braves es calmin. Hi ha qui compara la ment també no només amb un riu d'aigües braves, sinó també amb un tigre salvatge que s'ha de domesticar. D'aquí el nom del llibre que vos comentava abans, l'arte de domar el tigre. Normalment estem tan secs que no ens adonem de l'estat salvatge en el qual es troba la nostra ment. Quan les coses van malament, tendim a culpar els altres i les circumstàncies, en lloc de cercar les causes del patiment dins nosaltres mateixos. En canvi, per trobar l'autèntica pau i felicitat, allò que hem d'enfrontar i sotmetre a tractament és l'estat caòtic interior. Només llavors podrem aprendre a usar la nostra energia de manera més positiva i equilibrada, per deixar-nos de fer mal a nosaltres mateixos i als altres. També ho explica el mestre Mathieu Ricard, una figura realment apassionant. Ell era biòleg molecular. Ho va deixar tot, se'n va anar a l'Himàlaia Yara es és un dels assessors del Dalai Lama. Els especialistas en neurociencia han estudiado el seu cervell i l'han anomenat l'home més feliç de la Terra. La mente se dispersa aquí y allá. Incluso si estamos sentados, nuestra mente puede ser como la de un mono inquieto. Un mono inquieto que va de un lado a otro. Las neuronas se ponen a hablar entre sí, a cotillear. Eso es. Y en realidad necesitamos una mente un poco más calmada con más claridad y más estabilidad. Si no es así, no podremos hacer nada. En caso contrario, es como si tuviéramos un martillo, pero nos temblara la mano todo el rato. I com dèiem fa una estona, practicar la meditació també és practicar aquí i ara. Sobretot és practicar aquí i ara. I una persona que ho va fer d'una manera espectacular i que va commoure el món va ser Marina Abramovic. Ella és una artista balcànica que va fer una retrospectiva al MoMA de Nova York, al Museu d'Art Modern, on va practicar aquí i ara de manera literal. Marina Abramovich, the artist is present, means... Marina Abramovich, l'artista hi és present, Vol dir que des del 9 de març fins al 31 de maig, sempre que entris al museu en horari d'obertura, de les 9 i mitja del matí fins a 5 de l'hora baixa, ella hi serà present. How I imagine artist is present in Atrium, I actually imagine more like a kind of film set. Imagina l'artista present en un atri? Me l'imagino més en un plató de cinema, hi ha moltíssima llum. És només un quadrat com perdut enmig del no-res. Només hi ha una taula i dues cadires. No hi ha res. Simplement l'artista assegut com una muntanya. Vull semblar una pedra i mirar-te tu als ulls. Estem parlant de tres mesos. Cada dia. Si estàs actuant durant tres mesos, la performance es torna a la vida mateixa. La gent no entén que el més difícil és fer alguna cosa que és gairebé no fer res. T'ho exigeix tot, perquè ja no hi ha cap història a explicar. No hi ha objectes a amagar al darrere. No hi ha res, només la teva presència. Has de dedicar tota la teva energia i res més. position here is just empty yourself. Be able to be in a present time. La idea és buida't. Sigues capaç d'estar en el moment present. Posa la teva ment aquí i ara. Després, quelcom emocional s'obre i això és el que volem aconseguir. A les performances has de tenir un enfocament emocional. El diàleg entre el públic i l'artista és directe. Si estàs present a l'obra, en un 100%, aquest moment emocional arriba a tothom. No pot ser d'una altra manera. Tothom ho sent. L'artista ha de ser un guerrer. Ha de tenir la determinació i la resistència per conquerir no només nous territoris, sinó també a si mateix i a les seves febleses. Això parla del que fas com a artista. El més important és l'estat mental amb el qual fas el que fas. So it doesn't matter what kind of work you're doing as an artist. The most important is from which state of mind you're doing what you're doing. Las perlas del yoga. 18. ¿Estás despierto? Cierto Swami, que es como se le dice a los maestros religiosos hindúes, tenía como instrumento de enseñanza repetir la frase ¿Estás despierto? en determinados momentos del día. De ese modo, recordaba a sus alumnos que estuvieran atentos y no cayesen en las pautas dormidas de la costumbre. Repítetelo de vez en cuando. ¿Estás despierto? Sabem per què hem de meditar, hem parlat de què és exactament meditar. Coneguem ara les parts de la meditació. Com a tota la vida, només són tres parts. Com un conte té plantejament, nus i desenllaç, la meditació té un principi, un mig i un final. Basant-nos en el libro tibetano de la vida i de la muerte, del qual estem sentint alguns fragments, la meditació budista té tres parts molt simples. Ve en començar, ve en el mig i ve al final. Ve en començar significa ser conscients de la nostra bondat fonamental – de la nostra naturalesa de Buda, dirien els budistes, d'allò pur que no es pot corrompre, perquè no pertany a l'ego, pertany a la humanitat. Començarem el camí per eliminar les barreres que hi ha entre nosaltres mateixos i la resta del món. Encara que tots tenim la mateixa naturalesa interior que Buda, no ens adonem d'això perquè està tancada i empaquetada en la nostra ment individual ordinària – Imaginem un gerro buit. L'espai interior és exactament el mateix que l'espai exterior. Només les seves parets fràgils separen l'un de l'altre. La nostra ment de Buda està tancada entre les parets de la nostra ment ordinària. Però quan ens tornem il·luminats, és com si el gerro es trenqués en mil bocins. L'espai de dins es fon instantàniament amb l'espai de fora – es converteixen en un i en aquest mateix instant ens adonem que mai van ser diferents ni independents l'un de l'altre. Sempre van ser el mateix. La nostra veritable naturalesa podria comparar-se amb el cel i la confusió de la ment ordinària amb els núvols. Quan estem en terra mirant cap a dalt, se'ns fa molt difícil creure que hi hagi alguna cosa més que núvols. No obstant això, només hem de remuntar-nos en un avió per descobrir sobre ells una extensió il·limitada de transparent cel blau. Des d'allà dalt, els núvols, que suposàvem que ho eren tot, ens semblen minúsculs i remots. Sempre hem de tenir present que els núvols no són el cel i que no li pertanyen. Només estan aquí suspesos i es desplacen de la seva manera una mica ridícula i no depenent. I mai poden tacar el cel ni deixar petjada en ell de cap manera. Els núvols són al cel, però no s'hi queden. El cel sempre tornarà a ser pur. El mateix passa al nostre interior. El viatge de la meditació comença, per tant, amb aquesta premissa clara. Les aigües del riu de la nostra ànima sempre tornaran a ser netes, pasi el que passi. Un dia, cuando caminaban por una región montañosa, Gautama Buda, ya mayor, bajo el sol de mediodía, le dijo a su discípulo Ananda, Estoy sediento, Ananda. Cuando atravesamos las montañas, pasamos un arroyo. ¿Puedes retroceder el camino y traerme un poco de agua? Ananda, deshaciendo el camino, llegó al arroyo. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que unas carretas acababan de atravesarlo, embarrándolo todo. Las hojas muertas que antes yacían en el fondo ahora flotaban sobre el agua. Ya no era bebible y, por supuesto, no podía llevársela a Buda. Así que decidió regresar junto a Buda. Además, sabía que unas millas más allá del sitio en donde habían parado, corría un gran río de agua cristalina. Y Buda, que era muy estricto, le dijo, Vuelve otra vez, porque recuerdo que cuando pasamos esa agua era pura y cristalina. Ananda protestó. Entiéndelo, entre que llegamos aquí, pasaron unas carretas por el riachuelo y el agua ya no es bebible. Lo sé, dijo Buda. Pero ve y siéntate a la orilla, lleve el tiempo que lleve. Ve y siéntate. No te metas en la corriente, porque si te metes en ella la ensuciarás de nuevo. Simplemente espera, observa y no hagas nada. Esas hojas muertas desaparecerán, el barro se asentará. Entonces llena mi cuenco y regresa. Ananda fue al riachuelo de nuevo, porque no podía desobedecer a Buda, y allí se sentó esperando. Y esperando, vio que el barro y las hojas muertas se iban asentando despacito, dejando el agua clara y pura, tal cual es su naturaleza. Llenó su cuenco y de regreso entendió lo que Buda trataba de decirle. Ananda, no te metas en el río. No sigas la corriente de tu mente. Espera en la orilla y simplemente observa. La naturaleza verdadera de tu mente es esa claridad cristalina ensuciada por pensamientos y emociones pasajeros. Nuestro estado mental, la forma en que interpretamos lo que nos sucede, es lo que realmente determina nuestro grado de felicidad y bienestar interno. Pensamos que ese tumulto de emociones y pensamientos que nos acosan a diario nos son propios, que son la naturaleza misma de la mente. Cada imagen es un estado mental que se sucede uno a otro de manera casi ininterrumpida. Creemos que esa sucesión de imágenes, hermosas, dolorosas o diabólicas, forman parte de nuestra naturaleza intrínseca. Sin embargo, para los budistas, esas imágenes, las emociones y los pensamientos son proyectados en nuestra pantalla cerebral, pero no pertenecen a la mente, no son parte suya. Los meditadores son capaces de percibir y enfocar su atención en lo que hay detrás del flujo continuo de pensamiento, es decir, a la claridad de la pantalla. A esto lo denominan el aspecto luminoso de la mente o conciencia pura, en donde yace la capacidad de conocer. Subestimamos la capacidad que tenemos de transformar nuestra mente. Sin embargo, entrenarnos en fijar nuestra atención en dicha claridad nos ayuda a lograr un estado de ecuanimidad o imparcialidad interna que evita que nuestras emociones y pensamientos nos arrasen. Si conseguimos modificar nuestra mente, podemos cambiar nuestro mundo interior, una tarea más fácil y más a nuestro alcance que el cambiar las circunstancias externas del mundo en que vivimos. cop som conscients d'això, arribem a B en el mig. El centre de la pràctica tracta d'aturar els pensaments, però no és exactament aturar, és deixar-los passar. Els pensaments són constants, però quan estem meditant no queden anclats en el nostre cervell, simplement passen. Ja no ens pertanyen, ni nosaltres els pertanyem a ells. És aquí quan som molt més a prop de la nostra naturalesa real. Què en diu l'home més feliç del món, en Mathieu Ricard? La idea es que, incluso de un modo experimental, si miramos la mente, la conciencia básica está detrás de cada pensamiento, de cada emoción. Siempre está ahí y no está condicionada. Somos conscientes y eso permite la transformación de la mente. Es como si un pedacito de oro cayera en el fango y se quedara ahí mucho tiempo. Seguiría siendo oro y se podría pulir y limpiar luego. En cambio, si fuera un trozo de caliza, ya podrías pulirlo durante 100 años que seguiría sin convertirse en oro. Esto no es ingenuo. No es otro tipo de dogma. Se basa en la comprensión de cómo funciona la conciencia. En el budismo lo llamamos el aspecto luminoso de la mente. Evidentemente, es solo una metáfora. La mente no brilla en la oscuridad, pero ¿por qué hablamos de luz? Pues porque es como una antorcha con la que se enfocan varias cosas. La luz no se ve modificada por lo que ilumina. Si ilumina un montón de basura, no se vuelve sucia. Si ilumina un montón de oro, no se vuelve más cara. La naturaleza, básica de la conciencia permite muchos contenidos distintos, el odio, el amor, los celos, el júbilo, todo. Pero la conciencia es la misma. Son conceptos mentales que se deben a muchas causas y condiciones, pero la naturaleza fundamental de la conciencia no está determinada. Tiene el potencial de ir en cualquier dirección. Troba aquesta naturalesa fonamental, per tant, és l'objectiu de bé en el mig. I bé al final què vol dir? Vol dir que la nostra pràctica de meditació no tindria cap mena de sentit si no la compartíssim amb la resta del món, si no la féssim servir per millorar la vida no només dels que ens rodegen, sinó de tota la humanitat, de tot el regne animal, de tota l'existència. Si hem entès que tots som part d'un mateix ésser, Es evidente que la meditación ha de tenir como a compartir aquest resultado. Quería decirte que te he dedicado a mi gurú Gita Tulsi. Imaginarte a ti feliz me ha hecho conseguirlo. ¿Cómo me veías cuando estaba feliz? Os imaginaba a ti y a sonriendo y mirándose el uno al otro con amor y ternura. Parecía muy real. Muchas gracias, Liz. Me ayuda a quien me lo crea yo también. Amb aquesta vella imatge volem acabar avui. La meditació ens farà sentir millor, més a gust amb nosaltres mateixos, però té un gran objectiu, millorar la vida de les persones i els animals que ens rodegen. A la pròxima edició provarem algun exercici molt introductori de meditació. Sol de l'Est tanca els seus ulls per avui, els tornarà a obrir, com sempre, davant la vostra presència. Gràcies per ser-hi, gràcies per posar tots els sentits en el programa i salut, molta salut.